masih bersama Jimat Sajian Malam Jumat Bangkitlah! Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Arwah Penasaran. Penulis cerita Riki Setiawan. Pengalaman cerita Pitono. Alamat di Sanggudang, Kecamatan Dander, Goro. kedadian iki aku alami nalika aku isih bujang. Senengane bocah bujang nek metu bengi mesti mulai isuk. Soale golek pengalaman ning jaba. Nalika iku aku penasaran karo sing jenenge cerita misteri. Mula ing sakwijining dina, aku pengin buktekke sing diceritake karo sesepuh sing ana ning desaku. Aku diceritani nek enek wong sing kecelakaan terus wong iku mati, nek gedhe diwenehi banyu jeruk wong sing matiku iku bakal dadi weden lan nangis. Ora mung banyu jeruk tok sing iso, tapi awulayan iso ndadekake tetangise wong sing mati ning kecelakaan iku. Jroning atiku banjur batin. Mosok to wong mati kok iso dadi weden? akhirnya ono wong sing kecelakaan yaiku wong sing ditabrak truk wonge getahe blabar ning ratan terus wong iku mati sak kal ning kono pas wong-wong wis mungkur anggone nulungi wong iku aku nggawa ulayan sak gegem kanggo mbuktekake omongane sesepuh iku tenan apa ora wong sing mati kok iso dadi weden Sabibare aku menehi awulayan aku langsung mulih adus ora pati suwe krungu swara adzan magrib. Sabubare magrib aku metu ning prapatan desaku. Ning kono aku ketemu karo kancaku sing jenenge Gepeng. wis suwe nggonku jagongan karo kancaku aku krungu kok kaduan ana swara wong nangis sing drenging ra karuan kancaku sing jenenge gepeng takon pit kakayan swara wong nangis saka etan ya iya ae diparani apa piye ayo ta sapa ngerti ku tangise wong sing kesusahan nah, petengan ngene iki wani apa ora wani apa ora awakmu Oh nenek kancane aku tetep wani wae ta. Wis. Ono nang ayu budal. Aku karo koncoku ngikik budal golek ya sale swara iku nangis. Sak tenane aku ya wis ngerti nek iku swara wong sing mati kecelakaan dik mawawan. Soale aku sing mene awulayan. Pas tekan panggonan asaling swara kuwi, swara kuwi dilalah ilang ora krungu meneh. Ah. Aku klinga-klinga ora nemokke wong sing nangis iku. Iki mau suarane tangisan iki kok iso kok kene asale. Diparani kok gak enek sing nangis. Ya. Lho. Iki tempate wong sing celakaan di awan mau to, Pit? Siapa ini? Berarti suara iku ra ora beres no. Gak beres piye to? Lagi wae aku takon karo Gepeng durung dijawab. Gepeng wis ngejer karo muni. Lah, ya lah. Kuwi apa? Apa to, Pak? Kuwi ning sare wit slopin. aku kaget ra karo-karuan roh samar-samar saka sinar rembulan. Ana wong sing raine ajur blegeteh ngadeg ning isore wit slupin gedhe sing panggonane wong ketabrak terkiku. Banjur gepeng tak seret tak jak mulih tak jak mlayu. Ngonku mlayu saking bantri aku kanthi tiba nangi. Gepleng mlayu kampek kepoyoh-poyoh karo nangis saking wedine karo dedemit. Akhirnya gepeng tak jak ning omahku Terus aku cerita karo gepeng nek dek awan mau aku mene awulayan neng gede wong iku. Lan aku yo cerita sak durunge aku ngajak golek suara tangisan iku, sak tenane aku yo wis ngerti nek sing nangis iku dudu menungso. Gepeng muring-muring karo aku. Awak ora gelem kandha nek tangisan iku dudu menungso. Karepku ki ake omongane wong dek wingi to, Peng. Lah nek mangkono aku ki menglayo, moh golek. Wah, Sabare aku mari omomohan karo gepeng aku krungu swara subau lan swara tetangisan sing mubeng ning turut pinggir omahku. Akhire aku karo gepeng brungusan saruning jero kamarku lan aku bengi ku ra iso turu. wong tua sing ngandani aku pas ketemu wonge aku cerita kedadian sing tak alami ku yaiku aku cerita pas enek kedadian kecelakaan tak wenehi awulayan ing panggonan kuwi aku banjur diseneni karo wong iku dipenging baleni apa sing tak lakoni kuwi terus aku takon marang wong iku nah, tetangisan iku sampai sok kapan mbah Kang Isan iku sampai pitung dinane wong sing mati iku le. Berarti kuku bengi aku cek dideni numbah. Sabi bari aku dikandani aku langsung mulih terus gak wani metu bengi meneh. Pancen bener omongane wong iku, saben bengi aku wong sing nangis gru-gru lan tetangisaniku marini sampe pitung dinane lagi ilang lan ora ono swara tangisan meneh. Iki cerita nyataku bersama tim